Inshaalloh bu darslarda eshitgandan keyin agar Alloh bizni qalbimizga buni jo qiladigan bo'lsa, xotirjamlik degan narsa nima ekanligidan ozgina xabardor bo'lsak ajab emas. Alloh taolo Odam alayhisalomni yer yuziga tushirganidan keyin u kishini yer yuzida yashashligi uchun kerak bo'ladigan qonun qoidalarni Alloh taolo nozil qildi. Va ana shu qonunlar bilan yashashligi insonni hayotda xotirjam yashashligi va vafot etgandan keyin Allohning huzuriga borgandan keyin jannatga kirishligiga sabab bo'ladigan hukmlar edi. Alloh taolo bandasiga mehribon va bandasini qiylanishligini xohlamaydi. Ba'zi Alloh taoloni siz bilan bizga tushirgan hukmlari nazarimizda bizga mashaqqat, bizga og'ir narsaga o'xshab, biz uchun e, tushunarsiz tuyulgan bo'lgani bilan bu albatta bizni foydamizga bo'lgan. Buni misoli farzandi sariq kasal bo'lib qolgan ota yoki ona bolasini doktorga olib borib qo'lini tutib beradi, doktor tomiriga igna bir marta tushib qolsa, xo'p, bo'lmasam tovoniga sayib ko'radi, hali boshqa yerga sayib ko'radi. Farzand ota-onasini qilayotgan ishiga tushunmaydi. Nimaga meni bunday mashaqqatga qo'yyapti? Aqli zaif bo'lganligidan, hayotiy tajribasi bo'lmaganligidan, bu yina sayishlik unga foyda ekanligini tushunmaydida xohlamaydi. Agar ota-ona bolam qiynanmasin yina saylab qo'yib qo'yadigan bo'lsa, unga yaxshilik qilgan bo'lmaydi. balki zulm qilgan bo'ladi. Bolasini halok bo'lishiga sabab bo'ladi bu narsa. Xuddi shunga o'xshaganda Alloh taoloning ba'zi bir hukmlari bizga og'ir botayotgan bo'lsa, qilishimiz og'ir bo'lib tushuna olmayotgan bo'lsa hikmatini, bu bizni aqlimizning noqisligidan boshqa narsa emas. Poyiz degan narsa bor. Vagon degan narsa bor, birodarlar. Vagonni ishi ana shunga uchun yasab qo'yilgan ikkita relsga g'ildiragini qo'yib, oldidagi lokomotivga shunday ilashib olish shu uni ishi. Agar mana shu relsda turar ekan, bu relsda kengayib ketgan joyi bo'lmaydi. Torayib ketgan joyi bo'lmaydi. podyom uskasi bo'lmaydi. Uni ishi relsga ikkita g'ildiragini qo'yib, oldidagiga osilsa, poyiz so'dirab ketaveradi. Bu rels Yevropada ham razmeri bir birodarlar. Osiyoda ham, Yaponiyada ham bir. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlarga ikkita narsani qo'yib ketyapman. Kitob va sunnat dedi. kitobi sunnatga birodarlar, mana shu g'idrelini qo'ygan singaretga qo'yadigan bo'lsak oyog'imizni. Oyat hadis asosida yashaydigan bo'lsak, bu oyat hadis kengayib torayib ketmaydi. Padyon spuskasi yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yo'liga shuni ergashib turib, oyat hadis asosida yashar ekanmiz, bizning hayotimiz doim zo'r bo'laveradi. Mana bugungi boshlaydigan darsimiz mana shu aynan xotirjamlik, rizq, barakat degan mavzularni o'z ichiga oladi. Muqaddimasi haqida gaplashamiz ozgina, darsga kirishlikdan burun. hozirgi kunda yer yuzida yashayotgan odamlarda aksariyati, balki hammasini o'ylantirgan bitta narsa bu rizq muammosi. Mana shu rizqini topib kelishlik yo'lida odamlar haloliga ham qaramay qo'ydi, haromiga ham qaramay qo'ydi. Rizq topishlik yo'lida inson ibodatni ham tashab qo'yapti, qarindosh aloqani ham tashab qo'yapti, umuman odamgarchilikdan tashab qo'yapti. Ana shu rizq topishlik yo'lida ikkita og'ayni bilan sherik bo'lib tijorat qilyapti. ozgina pul topgandan keyin xuddi shu rizqni deb turib, bir-biri bilan qiyomat diydor bo'lib ketyapti. Aka ukalar ajrashib ketyapti, eshik tolashib, otalariga tikki gapiryapti. Rizq o'zi nima? Alloh taolo mana aytdik, Odam alayhissalom yerga tushgan ekan, bandalarni yerda xotirjam hayot kechirish uchun kerak bo'ladigan hamma qonun-qoidani chizib qo'ygan. Shariat islomiy ham shunday bir mukammal nizomki, hojatxonaga qaysi oyog'i bilan kirib, qaysi oyoq bilan chiqishlikkacha bo'lgan mayda ishni işte o'rgatgan dinimiz pul topishlikni o'rgatmagan deysizlarmi? Qaysi tomoningiz bilan yotib, nimada buxlab turganda nima deyishingiz kerakligini o'tgan dinimiz. Ana shu pulni qayerga sarflashini o'rgatmagan deysizmi? Lekin ming afsus bo'lsinki, bizda din deganda faqat ma'lum bir e, rasmlar, rusumlar, ma'lum bir kalimalarni aytib qo'yishlik ma'lum bir vaqtda shu bo'lib qolgan. Din birodarlar bozorda din oilada, din hunarda, din o'qishda hayotimiz din bo'lishi kerak edi birodarlar sizlar. Xo'p, rizq haqida nima deyilgan? Odamlar rizqni faqat o'zi topib yeyishligi haqida tushuncha paydo bo'lib qoldi. Ishlamagan birodarlar biram-biram odamlar ishlamay ishlab yuribdi. Alloh rizqiga yozib qo'yganligi uchun. Va biram-biram odamlar eshakdek ishlayapti, lekin tishlamayapti. Buni atini nima deb qo'yadi? Buni atini rizq deb qo'yadi birodarlar. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytadiki: "Va ma min dabbatin illa alallohi rizquha." O'malaganki jonivor bor, rizqi Allohning zimmasiga. Xo'p, rizq degan biz pulni tushunamizda, to'g'rimi? Rizq o'zi nima? Rizq, birodarlar, faqat pul emas. Bir mush ko'zga yeyishligingiz ham rizq. Chanqab qolib ketishlik ko'chada rizq. Mashinangiz buzilib, sovuqda qolib ketib sotishligingiz rizq. Farzand ko'rishingiz rizq, pul topishligingiz rizq. Rizq xullas sizga Alloh taolo onangizni qornida 121 kunga to'lgan kuningiz farishta orqali yozdirib qo'ygan jamiki narsa rizq deyiladi. Mana shu yerda yuqsirab o'tirishingiz ham rizq. Shunday emasmi? Qoqilib tushishligingiz ham rizq. Demak, rizq biz uchun Alloh taolo nimani yozgan bo'lsa, shu rizq. Pul ham rizq, birodarlar. Rizq masaganda Hop, Xo'p, mana shu rizqni qayerdan isteyemiz biz? Pulni gapiraylik biz. Biz rizq degan faqat pulni tushunamizda. Mana kasbikorimga baraka ber deymiz. Rizqimga baraka ber deymiz. Avval rizq nima-yu, baraka nima hal qilib olaylik. Keyin uni ko'paytirishlik haqida gaplashamiz, birodarlar. Mana aytdik, rizq Alloh taolo tomonidan nimaki berilgan bo'lsa, shu narsa rizq deyiladi. O'shani ochib ko'ringlar aka. Mana o'rtadagi odamlarga havo yetmay qolyapti. Alloh tomonidan nima yozilgan bo'lsa rizq. Rizq ko'payib ozayadimi? Shu savolni hal qilaylik avval. Xo'p, mana shu yerda o'tirgan hamma erkak kishi. Rizqmi shu? Bu o'zgaradigan narsami? O'zgarmaydigan narsa. Pul ko'payadigan, ozayadigan narsami yoki bir xilda keladigan narsami? Men asli bo'lsinki, aksariyatimiz bu mavzu, bu masalalarni hal qilib olmaganmiz o'zimiz uchun. Alloh taolo ana shu rizqni qayerdan istashlikni o'rgatyapti. Ana shu pulni, ana shu tirikchilikni, xotirjamlikni faqat puldan istaganlarimiz, topganimiz ba'zilarimiz bo'lmayapti xotirjamlik pul bilan. U aksincha ko'p bo'lgan sari g'am ham shuncha ko'p bo'lib ketyapti. Rizqni topishlikni Alloh taolo o'rgatgan. Shunday bir sabablarni ko'rsatganki, shunday bir yo'llarni ko'rsatganki, biz shariat islomiyamiz agar shu sabablarda qoyim qilib qo'ysa, ko'p ham o'zini o'tdan cho'qqa urmasa ham kelishligini aytib qo'ygan. Ya'ni bir qattiqroq qatirilgan gayka bo'lsa, haligini bo'shatish yo'li kuluch. Shundaymi? Kuluch bo'lmaydigan bo'lsa qo'lingizda ming xil yo'li bor. Ombir bilan burish mumkin, atyorkani qo'yib tosh bilan urish mumkin, ming xil yo'li bilan bo'shatish mumkin, lekin yagona to'g'ri yo'li kuluchidir. Shunday bo'lsa siz bitta burasiz bo'sharib, lekin shu kulishni yo'qligidan ming xil qiyinchilikka kirib ketamiz. Rizq degan gaykani bo'shatish deydi birodarlar. Kuluchi bor. U faqat bozorda emas. Bozor bitta sabab xolos. Agar shu sabablar Alloh ko'rsatgan, payg'ambar aleyhissalom ko'rsatgan sabablarni zo'r qilib qo'ysak, ko'p ham qiylanmasa ham kelaveradi birodarlar. Biz topayotgan rizqni, qoringa to'g'ri topib yetgan nonimizni o'rmondagi bo'ri ham topyapti. Mana u chimchiqni teshikdik, va kavedagi chimchiq ham topib yegizyapti bola chaqasiga. Ha endi biz odamimiz, aqlimiz bor, kantelimiz bor, hunarimiz bor desa chimchiqni nimasi bor? Bo'ri nimasi bor? Uni faqat harakati bor va Allohga tavakkuli bor. Fabutaghu indallohi rizqo va wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Rizqni deyapti Alloh taolo. Bozordan, guzardan demayapti. Allohning huzuridan istaylar, unga ibodat qilib, shukr qilib deydi. Alloh aytgandek yashasanglar deyapti Alloh, rizqingizni yetkazaman. Boyaga aytayotgan mehnat ozgina mehnat bo'lsa ham Alloh yetkazaveradi. Ming afsus bo'lsinki, birodarlar. Ana shu sabablarni bilmaganligimizdan buni men yoshlar aytaymi? Nasos bilan kamerani ishiramiz u. Rasi ishigandan keyin ishlanganini sug'ursak, pissatib qo'yib yuboradi havoda. Nima bo'lish kerak uning ichida? O'sha zalatniki bo'lish kerak. O'sha zalatniki yo'q bizda birodarlar. Biz nasos o'ryapmiz. 12 oy ishlayapmiz, 25 soat sutkasiga ishlayapmiz. Ishlanganini shunday sug'urishimizdan pissatib chiqib ketyapti, yana nasoslayapmiz birodarlar. Ana shu tavakkul, taqvo siylalari ham 8 ta dars keladi. Shu zalatnigini olaylikda da 10 urib turib zalatnigini solib qo'ysangiz turaveradi, keyin yana 10 ta ursangiz 20 ta Lekin ming afsus bo'lsinki, ana shu yo'lini, texnikasini bilmaganligimizdan nasosli Hayotimiz nasoslashdan nariga o'tmay qoldi. Namoz o'qimaysizmi desa, ishlarim ko'payib ketdi. Dehqonchilik yig'ishib olaylik. Hajga bormaysizmi? Uyimni putkizib olaylik. ibodatni surib qo'yyapmizda. Zalat negada mana shu bitta haj birodarlar? Haj ham rizqqa baraka keladigan ishlardan bittasi. O'sha zalatni edi o'rniga qo'ymayapmizda, nasosni o'ryapmiz birodarlar. Rahmimizga, so'zimizga. Va min la tahmilu Allohu va alim. Yer yuzida o'malaganki jonivor borki rizqi Allohning zimmasiga deydi. Sizlarning rizqinglar ham Allohning zimmasida deydi. Xo'p. Rizq deganda tushundik. Endi Alloh bergan shu rizq ko'payib, ozayadimi yoki bir xil turadimi? Tabiiy ha deydiganlar ham bor, yo'q deydiganlar ham bor. Rizq birodarlar ko'paymaydi. Rizq ko'paymaydi. Unga faqat baraka so'rash mumkin. Rizq talqil degan tushunarli bo'ldimi? Alloh nima bergan bo'lsa rizq. Yaxshi kun ham, yomon kun ham rizq. Baraka nima unda? Baraka degani ko'p deganimi? Bizni shunaqa qo'yib qo'ygan. Ko'p bo'lsa yaxshi. To'g'rimi? 10 ta sotmang, 20 ta soting. 10 ta urmang g'ishni, 20 ta uring. Ko'p bo'lsa albatta nima? Yaxshi deymiz, shunaqami? Lekin men afsus bo'lsin birodalar, ko'p degani baraka degani emas. Yolg'on gapirib 100 so'm toping, rost gapirib 5 so'm toping. g'ish quyib topgan 5000 ming so'm g'ish purish puli bilan qimorvozni topgan 10000 ming so'mini solishtirib ko'ring. Farqi bormi? Ba'zida bo'ladi-yu, mehnat qilib, birodar bir mashina ko'mirini tushirib berib qo'yib, g'ishini tashib berib qo'yib 200 so'm pul topgan bo'lamiz. Haligi 200 so'm bilan chakana ishimiz bitdi, yana bir 50 so'm qoladi cho'ntakda Va ba'zida bir evolab dovdirab bir pul kelib qoladi 1000 so'm. Qayerga ketganini bilmaymiz, nima qilganimizni ham bilmaymiz. Baraka degani ko'p degani emas, shuni tushunib olaylik. Ko'pini quvurmaylik birodarlar. Ko'p bo'lsa baraka degani emas. Baraka degani agar misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, bir inson chanqab keldi, odatda 1 litr suv ichsa chanqog'i qoladi. Uni normasi shunaqa edi. 1 litr suv ichsa chanqog'i qoladi. Endi agar Alloh taolo baraka bersa, bir piyola suvga ham chanqog'i nima bo'ladi? Demak, baraka degani ko'p degan so'z ekanmi? tatimli bo'lishligi degani. Tushunarlimi? Ko'p degani baraka degani emas. Ko'p ham yolg'on gapirib 10 ta sotmay 2 ta sotib qo'ying rost gapirib. Baraka shunda bo'ladi. Baraka nima? Bir qop un, 4 ta farzand, o'sha xotin, o'sha tandir, o'sha g'o'zapaya. O'sha bir qop un sizga 40 kunga yetar edi. Endi keyingi olgan o'sha uningiz endi 50 kunga yetdi. Nima, bir un ko'payib qolyaptimi? o'sha un, o'sha qo'l, o'sha tandir, o'sha g'o'zapa, lekin qorinni to'yg'izishligi ziyodaroq bo'lyapti. Demak, ko'p degani emas bolalar. Tatimli bo'lishligi. kiyim olasiz. Bitta birodar bilan bir xil olasiz, uniki tezroq tugadi, sizniki uzoqroq yetadi. Baraka shu ekan, birodarlar. Barakada yana ko'p degani emas ekan. Biz rizqimizga birodarlar baraka so'rashligimiz kerak bo'ladi. Havo og'ir bo'lyaptimi deyman. U hali 10 minut o'tmasdan uyqu surashni boshladi birodarlar. Bu uyqu suradigan dars emas. Xo'p, kasb bekorimizga, rizqimizga nima so'raymiz ekan? Ehtimol berib qo'ygandir barakani Alloh. Faqat uni biz nimaligini bilmaganligimiz uchun ko'ra olmayapmiz. Bor sizning yuzda o'sha narsa. Siz o'sha deylik patinki ustasiz, o'sha yamoqchiligingizni qilib bola chaqangizni boqyapsiz, yonboshdagi bitta odam halol-haloga qaramasdan qaradi u ham bola chaqasini boqyapti. Barakot degan narsa ko'p degan emas. Demak, rizqni hal qildik, barakani hal qildik. Mana ana shu rizqimizga baraka kirsa, birodarlar, qalbimizda xotirjamlik paydo bo'ladi. Xotirjam bo'lib qolasiz. 10 qimmatlayapti, hammani tilida shu 10 qimmatlagani, yog'ni qimmatlagani, nonni qimmatlagani. G'ammi? Va bugungi mavzuyimizga o'tamiz. Tavakkul degan bob. Agar yetmasa ikki bo'lamiz darsda. Tavakkul degani nima degani? Hayotda beg'am yashash mumkinmi aqli joyida odam? G'am qilmasdan yashash mumkinmi? Aqli joyida odam deyapman. Mumkin emas-a? Hamma shu fikrga qo'shiladimi? Eslaylik-da, hammamiz mana shu yerda cho'ntagimizda qancha pulimiz bor, yo'ligimizdan qat'iy nazar bir yoshligimizni eslaylik-da. Zo'r hayot bo'lgani, beg'am hayot bo'lgani, shoh ham, jado ham nima qilar ekan? Yoshligini qo'msar ekan. Nimaga desangiz, g'am bo'lgan emas. Patinkasini yetib kelib, so'kishishgan tepa o'rnitasini chiqib turib, chunki olib beradigan dadasi bor. Urushi ko'ynagini lol qilib, kir qilib kelavergan, yuvib beradigan onasi bor. To'g'rimi? Hech narsani g'amini qilgan emas. Remontga pul desa hech o'ylangan emas. Shunday dada deydi, remontga pul deyapti deydi. Nima dardi bo'lsa shakllar dadasiga aytgan, dadasi hal qilib berorgan, xotirjam hayot bo'lgan. eslaylar hammamizda. Shunaqa yashash mumkinmi katta bo'lgandan keyin? Hech o'ylanib ko'rganmizmi shuni? Mumkin birodarlar. Mumkin. Xuddi dadangizga dardingizni aytgandek, ya'ni kimgadir dardingizni aytish kerak bo'ladi. Akas pasport stolida ishlaydi. Pasport so'rashni kerak. Men uchun g'am. Lekin sizni akangiz pasport stolida ishlagan uchun sizga shu muammoingizni hal qilib beradigan konkretni bitta odamingiz bor, Siz uchun emas u? Emas. Aqsh kelyapti, dublonka olish kerak. Bitta jo'rangiz dublonka purish. Muammomi? Pulingiz yo'q bo'lsa ham muammo emas, chunki variantga beradi. Uzib Menga muammo chunki meni dublonka sotadigan birodarim yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, sizni muayyan bir muammoingizni hal qilib beradigan bitta odamingiz bo'lsa, shu muammo sizga nima emas? Muammo emas, problema emas. Mana yosh bolalik paytimizda hamma problemamiz otamiz hal qilib bergan, suyanchig'imiz bo'lgan, biz uchun g'am bo'lmagan. Hayotda katta bo'lganda shunday yashash mumkinmi? Qanaqa mumkin? Xo'p, mana shu tavakkul haqida gaplashamiz. Allohga tavakkal qilgan el na talqonni na qalqonning g'amini yer degan ekan Sofolloh Shu tavakkul haqida gaplashamiz. Nima u tavakkul? Allohga tavakkal deymiz. Nima tavakkal deydi? Aksariyat odam endi tavakkal dedi, otni boylab tavakkal qilishdi deydi. Ha, xo'p, to'g'ri, otni o'sha tavakkal nima siz bilmaydi. O'sha bilmaganligimiz uchun qiylanyapmiz, birodarlar. Bilmaganligimizdan hayotimiz mashaqqatdan chiqmayapti. Tavakkul bu boyaga aytganimizdek suyanish. Mana bir qancha esi bor odamlar masjidga joylashayotganda ustun tagiga o'tirgan, ana shu suyanishlikni hisobini olgan. Mana Suyanmayotganlarda beli tolyapti. Lekin suyanib olganlar beli tolmayapti. Hayotda xuddi shunaqa birodarlar. Hayotdagi g'am tashvishlarini Robbisiga topshirib qo'ygan odam go'yoki devorga suyanib o'tirgan odamga o'xshaydi. Endi g'amini Allohga topshirishga aqli yetmagan odam xuddi devorga suyanmay o'zini yukini o'zi ko'tarib beli tolgan odamga o'xshaydi. Birodarlar, beg'am yashash mumkin. Bitta g'am bilan yashash kerak faqat. Allohni rozi qilishlik g'ami bilan. Alloh taolo aytayapti, meni rozi qilishing g'ami bilan yashagin, hamma muammoi meni zimmamga hadislarda kelyapti. Lekin topshira olmayapmiz Allohga g'amni. Wa man yatawakkal ala Allohi fa huwa hasbuhu, innalloha balighu amrihi qad ja'ala Allohu likulli shay'in qadra. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas bu kishining hisobi, bu kishining hamma muammolari Allohning zimmasiga bo'ladi. Tushunali bo'ldimi? Allohga tavakkul qilsa, tavakkul degani hamma g'am tashvishni yig'ishtirib egasiga topshirib qo'yasiz, g'am qiladigan joyingiz faqat Alloh desin. Tarix qarasak, tavakkulchilar yotibdi. Payg'ambarlar eng birinchi o'rinda. Ibrohim alayhisalom 17 yashar bolani eslaylik. Oyoq qo'lini boylab, ana shu palaxponni kapkirga o'tkazib, o'tga otamiz deb turganda, bitta odam kelib qo'ylar, bu yosh odam, yosh yigit ekan, bilmay qo'ydi, bitta odam himoyasiga o'tmadi. Ibrohim alayhisalom to'liq xotirjam, g'amda robbizga topshirib qo'ygan, "Eh, senlar aytgan bo'lamidi? Alloh aytgan bo'ladi" deb cho'chimay o'tiribdi. Hasbunalloh va ni'mal vakil dedimi? Otishdi. Işte. uchib ketyapti havoda. Rivoyatlarda Jibril alayhissalom keldi. Alaka haja Ibrohim, ey Ibrohim bizga xizmati yo'qmi deb keldi. Allohga tavakkal qilgan bandani xizmatini kimlar qiladi deb kelyapti. Ey Ibrohim, menga hojatingiz bormi desa, Ibrohim alayhissalom qarab, sizgami deyapti. Sizga hojatim yo'q deydi. Bo'lmasa vaziyatga tushadi. Allohga suyanishlikni tamomiy cho'qqisini ko'ring tavakkulda. Sizgami deyapti? sizga hojatim yo'q deydi. Ammo Robbimga hojatim bor, biroq Robbimga gapirishimni ham hojati yo'q deyapti. Ya'ni nima qilyapti? Bilib turibdi menga nima kerakligini. Biz ba'zida duo qilib aytamiz bir chekadan nima kerakligini. Biz bilamiz o'zimizga nima kerakligini. Allohni o'ziga topshirib qo'yadi. Parvardigor menga nima kerakligini sen mendan ko'ra yaxshiroq bilasan. Alloh akbar deya olmaymiz biz. Biz bilamiz o'zimizga nima kerakligini. Tilimizda aytmasa millionga o'xshaydi. Birodarlar, qo'lingizni ochib Parvardigor, o'zingga tavakkul qildim deyin Alloh o'zi biladi sizga nima yaxshi, nima yomonligini. Mushkili ham shu yerda-da, biz o'zimiz bilamiz bizga nima kerakligini. Robbimizga tashamaymiz, Biz o'zimiz bilamiz nima kerak. Bizning muammoimiz ham shunda. Yomg'ir farishtasi keldi rivoyatda. Parvardigor do'sting Ibrohimni o'tkirg'itishdi. Izin Izn ber, yomg'irni o'chirib qo'yay suv bilan dedi. Yomg'ir yog'dirib. Ibrohim alayhisalom bunaqa suyangan bandasini Jabroilga ham, yomg'ir farishtasiga ham qo'ymadi. Kutmagan joydan rizqlantirib qo'ydi. Aytdi-ku, quyida shunaqa sabablar bor. Agar buni biz zo'r qoyim qilib qo'yadigan bo'lsak, birodarlar, biz kutmagan joydan olib kelib qo'yadi. 2 marta, 3 marta hayotingizda ko'ringda problemingizni siz kutmagan joydan hal bo'lib ketganligini. Qarang orqani, Allohga tavakkul qilib g'am qilmadingiz. E, gap bu yerda ekan u. Qaytib birovga dardingizni aytmay qo'yasiz. Alloh bir mushkula bersa, qarab turar ekan. Qani kimdan so'raydi yechimini? Biz unga yuguramiz, bunga yuguramiz, bo'lmaganda oxirida Alloh deymiz. O'zi aslida boshida Alloh deb turib ina yugurish kerak emasmidi? Kutmagan joydan hal qilib qo'yma deyapti Alloh. Kuydirish kerak bo'lgan o't jannatni bog'iga aylanib qolmadimi Ibrohim alayhisalom uchun? Sizni boshingizni tupikka tiqadigan odam yechim bilan keladi o'zi aslida. Tushunalingmi? Biz shunga ishona olamizmi? Biz ishona olamizmi? Tavakkulchilar ustozlari, payg'ambarlar. Musa alayhissalom 600 mingta yahudiyni yetalab dengizi bo'yiga borganda Firavn orqadan ko'rindimi? Inna mudrakun dedi yahudiylar. E bo'ldi dedi, Firavn yetib keldi orqadan. O'sha zamonda eng kuchli armiyasi polni voorojonni keldi orqasidan. Qirib tashlash uchun keldi. Cho'chishdi yahudiylar. Bo'ldi, pishdi dedi. Musa alayhisalom kalla inna ma'i robbi sayahdi yo'q dedi. Robbim men bilan albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Deyishiga nima dedi Alloh? Asoyiz bilan dengizda kutuvdimi shu muammo shunaqa hal bo'lishligini? Kim o'yladi dengiz yorib dedi. Musa alayhisalom o'zi ham o'ylagan edi. Faqat g'am qilmadi. Men Alloh aytgandek yashay, Allohga suyaning, Alloh yo'l ko'rsatadi dedi. Dengiz yorib chiqib ketdimi? Birodalar, tavakkal qilgan kishilarni tarixda minglab misolini topsa bo'ladi. Biz o'zimiz qila olamizmi shu ishni? Biz bunday qaraymiz. A men bu mashinani tekis qilib qo'yib beraman deysiz. Javob deysiz. Qadam bo'lasiz taqsir, og'rib qolarsiz, o'lib qolarsiz, svet o'chib qolar, qo'lish sinib qolar, yo'q. Men qilib beraman deysiz. Men gapimga javob beradigan bitta o'g'il bola, gapli o'g'il bolaman deysiz. Ismoil alayhisolamni men sizni so'yaman nima deysiz desa, inshaalloh sabr qilganimni ko'rasiz deyapti. U yuz beraman deb prosta chidab beraman deb o'zida bor sifat sabr. Inshaalloh sabrli ekanligimni ko'rasiz deb o'zidagi sifatni ham kimga yopishtiryapti? Ishonishmagan ular o'zlariga, akasiga ham, dadasiga ham, qaynotasiga ham ishonmagan. Ular Allohga suyangan ular. bizni zamonamizda yashayotgan odamlarimizni eng birinchi muammosi shu akalar. shu pul masalasini, rizq masalasini to'g'ri hal qilib olsak, inshaalloh ibodatda ham huzur topib qolamiz. Un qimmatlasa ham xotirjam bo'lamiz. Tovarimiz muzlab qolsa ham xotirjam bo'lamiz. Endi nima bo'larkin demaymiz. Nima deymiz? Allohda aytgani bo'ladi. Zo'ra Misol o'ylanaversangiz, siqilaverasiz, bo'g'ilaverasiz, tugamaydi muammo, to'g'rimi? Kechqurun uyqusizgacha o'ylandingiz. Bir narsa hal bo'lib qoldimi? O'zingizni nervingizni kemirgan qoldingiz. Ertaman turdingiz, problema yana turibdi. yana siqilasiz. Agar siz boshida Allohda aytgani bo'ladi, Parvardigor, men faqat o'sha muammoda hal bo'lishlik sababini qilib qo'yaman, natija seni qo'lingda deb qo'yganimizni bilasizmi? Qanaqa xotirjamlik bo'lardi. Ya bo'ldi xotirjam bo'ling, men qilib beraman, uka, desa bitta odam. Hali ishingizni. Hali pasportni stolda akasi bor, oshingiz keldi, bo'ldi men qilib beraman, apkada pasport oldimi? Xotirjam bo'lib qolasiz. Vol kelyapti konteyner, bitta beraman shu mashinamdan deb yubordi bittasi. variantga. <laughs> Bitta odamni gapi sizni qalbingizni bir ko'tarib yuboryapti. Endi Allohga suyanishni bilgan odam qana yashar ekan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Law annakum tawakkaluna ala Allohi haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama turzaqu tayr taqdu himasan va la taruhu bitona." Agar sizlar deyapti Rasululloh, haqiqiy tavakkul qilishni tavakkul nima edi? Nima edi tavakkul Allohga? Qanaqa suyanamiz? Natija haqida g'am qilmaymiz, mehnatni qilamiz, sababni qilamiz. O'sha kiyikni olayotgan bo'lsak, kamonni cho'zamiz, shamolda rashotini olamiz, keyingi qadam sotib qo'yib yorib turib, endi kimdan buyog'i? Tegsa ham Allohdan, tegmasa ham Allohdan. Qo'lingizdan kelganda hunaringiz bilan motorni yig'dingiz, endi bosadigan payt keldi. Kimdan buyog'i? Ana. Mana shu tavakkal. Natija haqida g'am qilmaslik. Mehnat qilinadi, lekin natija haqida siqilinmaydi. Agar sizlar deyapti Rasululloh, rosakamiga tavakkul qilishni bilganinglarda, sizlarni qorninglarda Alloh taolo xuddi qushni qornini to'yg'izganda to'yg'izib qo'yardi deydi. 3 yil bo'ldi, 1 metr qor yog'di. Qushlar qirilib ketdi ochidan 1 metrda o'yib kira olmasdi ular. O'lib qoldimi qushlar? Endi nima bo'lar ekan? Bu deb bo'lmapti bu yil. Endi nima qilamiz? Non 10 so'm bo'libdi. Birodalar, agar ishonavering, agar rizqingiz bo'lsa o'lmaysiz, yashayverasiz. O'lmabsizmi, demak? E? Rizqingiz bor. Qaranglar, qancha bir uzoqlashib ketganmiz tavakkul degan narsadan. Qush albatta ertaman qonni och uchib chiqib ketar ekan, kechki payt albatta qonni to'q qaytar ekan. Bu mo'jiza bu, biroq. Boya aytdim, ularda konteyner yo'q ishlarda. Hunari tijorati hech narsasi yo'q. Uni faqat qonati bor. Shu sababda qonatda qoqib uchib chiqib ketadi, Alloh albatta beradi. Biz ham o'sha oyog'imizni bosib chiqamiz ko'chaga Allohga suyanib, Alloh albatta nima qiladi? O'zim hayotimda sodir bo'lgan narsa. Bozorda turganimda pistop olib kelayotgan bir arava yo'lidan chiqib ketdi-da, qopcha ochilib ketdi. Qopini eng tagidan bir aravasi kelashib qolib turib, bir yarim kiloshi pista to'kildi. Pistan egasi aravakashni so'kdi, so'kdi, qarab turibman men, guvohman shunga. Yerdan qolgan pistani yig'di, yana qanaqa qopni taydan yirtildi. Agar tevasdan tushganda, endi tevasda turganda tushishi mumkin bo'lsa ham ustidan tushishi kerak, lekin taydan tushmas edi, shunday emasmi? Hali odam ketdi, 5 minutdan keyin qarasam, subhanalloh, to'rtta michicha rizqini teryapti hali yerda. Qop tagiga tushgan pista donalari. U to'kilish kerak emas hech qachon, chunki tayda qopdi. Lekin Alloh birodarlar, shu mishshalarni rizqini rizq qilib yozib qo'ygan ekan shu to'rtta beshta pista donasiga. Qoldi kelib terib ketyapti. Ana shu qushlarni rizqini bergan olloh siz bilan bizga rizqimizni bermaydimi? Birodarlar, xotirjam bo'laylik. Mehnatni qilaylik, harakatni qilaylik, natija haqida g'am qilmaylik. Tushuntira olyapmanmi? bitta darsga sig'maymiz shekilli. Tavakkul bu iymonning sharti. Fa'alallohi va tavakkalu in kuntum mu'minin. Alloh taolay aytibdi, agar sizlar rost mu'minman desanglar, rostdan musulmon bo'lsanglar, Allohga suyaninglar deyapti. Bu degani Allohga suyana olmayotgan bo'lsanglar, iymoninglarni nima qilinglar? Tekshirib qo'yinglar bir qator. Musulmon odam Allohdan boshqaga suyanishi, Allohdan boshqaga ishonmasligi kerak. Allohga tavakkul qilishlik nimaga o'xshaydi? Allohga tavakkul qilishlik bir baliqchiga o'xshaydi. Baliqchi to'rini qayg'iga soladi. Baliq bor deb gumon qilgan joyga boradi, to'rini tekis qilib yayib qo'yadi. U shart tashavormaydi, Alloh yozgan bo'lsa chiqar demaydi. U sababini qiladi. Tekis qilib yayadi, qayg'i borib endi nima deydi? Allohga tavakkal qiladi. Keyin tortadi. Chiqsa ham alhamdulillah, chiqmasa ham alhamdulillah. Siqilmaydi bugun chiqmadi, bugun yozmabdi-da. Va o'sha mashina sizga o'tganda 500 dollar foyda qilardingiz. Mana palonchi ilib ketdi. Endi sherigingiz bilan urushaverasiz. Men senga aytgandim ushlab tur deb. Taqsir xotirjam bo'ling. Bugun shu mashina sizni qo'lingizga kelishingiz yozmagan, nima bo'lmadi? Sen sen bo'lmaganda mana bo'lmas edi. Tavakkul mana shunday narsa ekan, birodarlar. Ali roziyallohu anhu kunlarda birida mana ana shu urush bo'lib turgan paytlarida hujrasiga kirib ketsa, yonidagi bir hamrohlari bu Aliyning dushmanlari bor, biror bir tajovuz qilib qo'ymasin, kelinglar qorovulchilik qilamiz deb eshik tagida qorovulchilik qilib turishibdi. Ali karramallohu boshqa chiqsa, eshik tagida qurolli odamlar turibdi. Ha, nima turibsizlar? Ha, sizni qo'riqlayapmiz. Kimdan qo'rqilyapsizlar? Samo ahlidanmi? Yo yer ahlidanmi desa, e, nima? Ya amiral mu'minin, bu sizni samo ahlidan, farishtalardan qanaqa qilib himoya qilamiz? Albatta yer ahlidan himoya qilyapmiz desa, agar samo ahli da yozilgan bo'lsa, menga musibat yetishligi. Sizlar meni himoya qila olmaysizlar. Agar yozmagan bo'lsa, nimadan himoya qilasizlar? Bir olim aytgan ekan, Yozilmagan narsadan nimaga qo'rqay Agar yozilgan bo'lsa musibat, qayoqqa qochay degan ekan. tushunarlimi Burningizni sinishini yozgan bo'lsa Alloh taolo ko'chaga chiqib mushlashib sindirib kelgan bo'lsangiz, siz men mushlashgani uchun sindi demang. Demak, uyda turganingizda shu yugurib kelib bir bolangiz chig'anog'i tegib, burningiz nima bo'lar ekan? Sinar ekan. Rozi bo'laveringlar. ollohni bergan kuniga faqat nima bo'lish kerak? Rozi bo'lishlik kerak. yarim soat bo'lib qoldi. Ali roziyallohu anhu Yahudiy uyda ittifoq bilan bog'dagi xurmolarni sug'orib berishlikda ittifoq qildi. Ya'ni faraz qilaylik, quduqdan chiqib bir paqa to'kkan suviga 2 dona xurmo beradi. Ali rahimallohu anhu quduqdan olib chiqib suvni sug'ordi, bir qancha xurmo daraxtlarini sug'organdan keyin Yahudiyning bog'ida bir hovuch xurmoga yarasha yetdi. Ya'ni bir kunlik xotin bola chaqasi bilan yeydigan ovqat bo'ldi. Paqirni sharg'itdi, ber haqini dedi. yahudiy hayron bo'ldi. Tugatmading ishni hali. Tugat desa, men sen bilan bog'ni tugatishlikka da qo'rqmaganman. Paqirga ikkitadan gaplashdik, ber xurmoyim. Bugunga yetadi deydi. Biz 5 yil, 10 yilda расчетini olamizu 10 qop un olib qo'yganlar yo'lmas ishimizda. Birodalar, Alloh biladi, uni kuya yeydimi, o'g'ri oladimi, o't ketadimi, nasib qilsa yeysizmi? Ertagacha, ertagasi ertaga Xudo qo'shiq deydi. Tavakkulni qarang. Bir dona nonni ko'tarib kelyapti Ali Karim Arovashqa. Bir dona. Shu bilan tugasaga bo'laveradi o'zi. Fatima onamiz ona degan xolagan, yoki eshit xolaganiga qarang. Kim bular? Birodalar, faqrona hayotni biz yomon narsa deb bilmaylik. Qo'limiz, rizqimiz kalta bo'lgan bo'lsa, bu yomon ko'rgan uchun Alloh buni berayotgani yo'q. Yaxshi ko'rgan bandalarga mana shunday hayotni bergan. Ali payg'ambarimizning amakivachchasi bo'ladi. Nasl-nasab payg'ambarimizga bog'lanadi. Payg'ambarimizning eng yaqin sahobalaridan 10 ta asharay mubasharani bittasi jannatiylarda. Payg'ambarimizga kuyov, jannat yigitlarining sayyidlari bo'lgan Ali, Hasan va Husaynlarning otasi yer yuzida yashab o'tgan eng komila ayolni to'rtta ayoldan bittasini eri bo'lgan Ali kambag'al bo'lgan, lekin rozi bo'lgan hayotidan. O'shuning uchun zo'r yashagan ular. Bir donorga qurb yetib, bir donorni ko'tarib kelsa, yo'lda bittasi Alloh uchun xayr qiling dedi, shart beradi. O'rniga qo'yib keraklaydi biz o'zimizni. bizni aqlimizga sig'maydi, chunki bizni aqlimiz sig'dirmaydigan bo'lib qolgan bunaqa narsalarni Har xil narsa bilan to'lib qolgan bizni aqlimiz. Uyga keladi. Olib keldingizmi desa, olloh yo'lida bittasi xayr qiling degandi, berib yubordim dedi. Mana ko'ringlar birodarlar, bugun fotima onamizni onor yeyishini Alloh taqdir qilgan bo'lsa, onor yeydi. Agar onor yeyishini taqdir qilmagan bo'lsa, yemaydi. Nima bo'ldi ona? Yo'q bo'ldi. Jannatga oshiradi gapirdik. Abu Dahdah uyini bitta xurmoga nima qilib Demak, bugun Abu Dahdah uysiz, bog'siz qolishini Alloh taqdir qilgan, yaxshilikka almashtiruvdi ham uysiz qoldi. Agar yaxshilikka almashtirmaganda nima bo'ladi ekan baribir? Uysiz qolardi ekan. Shunaqa birodarlar. Yaxshi bo'lsa ham shu hayot, yomon bo'lsa ham shu hayot. Shu gapni ikkalasi gaplashib turuvdi, eshik taqillab qoldi. Chiqsa bir odam qo'lida xolta. Bu dedi, Allohdan payg'ambarga keldi dedi. Payg'ambar sizga jo'natali alayhisalom dedi. Ali karamallohu boshqa shuni olsa, onol. Rahmat deb kirib ketmadi, to'xta dedi. Shat to'xta. Sanadi. Birodalar, hadiya sanalmaydi. Hadiyani sifatiga qaralmaydi. Hadiyani indamay qabul qilish kerak. Sanayapti Sanasa 9 ta. Yana bitta bo'lish kerak deyapti. Allohga tavakkul shunaqa qattiqki, Robbisining va'dasiga shunaqa ishonadiki, 10 ta deyapti. Yana bitta bo'lish kerak, qani deydi. Rost payg'ambarimizga Allohdan keldimi? Payg'ambarimiz menga jo'natdimi? Nima bo'lish kerak bu? Qayerdan bilasiz dedi? Aytdiki, eshitmaganmisan? Birni bersang, 10ni beraman degan Allohning va'dasi. Shunaqa ishongan ular Allohning va'dasiga. Har kishi vallohi tekshirmoqchi edi, yengidan chiqarib berdi. Bizga o'zi ikkita kelsa ham jon deymiz, birodarlar. O'shuning uchun kelmayapti bizga sirasi. Ular ular xuddi eshitadi odamga 10 ta ishlatib qo'yib, olib kelib bering deganda qanaqa ishonasiz 10 ta olib kelib berishiga? Bitta kamib qolsa berdingizmi? Senga 10 ta berganman deb. Allohning va'dasiga shunaqa qattiq ishongan ular. O'shuncha uchun ular aziz yashagan birodarlar. Pulini ko'pligi bilan aziz bo'lgan emas, Allohga suyanganligi bilan aziz bo'lgan. Rizqqa baraka olib kelishlikka sabab bo'ladigan birinchi sabab Allohga tavakkul birodarlar. Tavakkul o'ziga bog'liq bo'lgan ishni qilib, natijasini Allohga qo'yishlik tavakkul. Tavakkul to'rni yayib qo'yib, chiqadimi, chiqmaydi deb o'ylanmaslik tavakkul. Tavakkul o'qni otib turib chiyitga, teyamikidir siqilmaslik tavakkul. G'am qilmaslik tavakkul. Birodalar, g'am qilmasdan yashasa bo'lar ekanmi endi? Agar bir kun yashab ko'ringda, bir kun g'am qilmasdan. Ini hayotning kamalini yetsa rangida ko'rib, svitnoy bo'lib qoladi hayot birodarlar. Hali gapiradigan gapimiz ko'p edi, lekin mana yarim soatim o'tib ketdi. Bu birinchi dars edi, birodarlar. Endi bundan keyingisi bundan ham shirin bo'ladi inshaalloh. Keyingi darsimiz taqvo. Rizqqa baraka olib keladigan, qalbga xotirjamlik olib keladigan ishlarda ikkinchisi bu Alloh taologa taqvo qilishlik. Inshaalloh ertaga bo'ladigan suhbatimizda mana shu haqida gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.